А втім, у глибині свідомості він розумів, хоч і не признавався собі у цьому, що прилітати не слід було в кожному разі. Однак тепер він тут і треба щось робити. Сміт обернувся до мері. Ти вже бачила цей замок? Фантастичне місце. Але як же ми визволимо звідти генерала Карнебі? Дуже просто. Тієї ночі ми вирушимо туди, увійдемо до замку і заберемо його з собою. Мері недовірливо дивилася на нього, чекала, певно, якихось пояснень. Їх не було. І нарешті вона сказала, це все? Так, усе. Хм, Просто як усе геніальне. Мабуть, ти згаяв чимало часу, обмірковуючи цей план. А що Сміт не відповідав, то вона саркастично повела далі. Передусім, ясна річ, не буде труднощів із тим, щоб увійти до замку. Ти просто підійдеш до головної брами, постукаєш більш-менш слушно. Тоді двері чи, може, вікно відчиниться. Я усміхнусь тобі, подякую і увійду. Як це? Ну, усміхнусь і подякую тобі. Адже навіть під час війни не треба забувати про увічливість. Прошу тебе. В її голосі вчувався розпач. Якщо ти не хочеш говорити серйозно, саме ти відчиниш мені двері, спокійно пояснив Сміт. У тебе із здоров'ям все гаразд. Тепер у Німеччині скрізь труднощі з обслугою. Шлос Адлер не виняток, а ти саме та дівчина, яка їм потрібна. Молода, інтелігентна, вродлива. Вмієш куховарити, прибирати, пришивати гудзики полковнику і крамеру. А хто такий цей крамер? Її голос свідчив про розгубленість не менше, ніж вираз обличчя. Заступник начальника німецької таємної поліції. Мері впевнено показала, ти, як видно, збожеволів. Якби це було не так, я б не взявся за таке завдання. Він позирнув на годинник. Мене не було в таборі надто довго, тому, боюсь, уже виникли підозри. Ми вирушаємо о п'ятій, рівно о п'ятій. Там унизу в селі на східному боці головної вулиці є заїзд під назвою Цум Вільденгірш, тобто у дикого оленя. Запам'ятай, цум Вільденгірш. Я не хочу, щоб ти потрапила не туди, куди треба. За будинком там є халупка. У ній зберігають пиво. Звичайно, вона замкнена. Але сьогодні увечері у дверях стримітиме ключ. Я там чекатиму тебе рівно о восьмій. Він повернувся, щоб іти, але дівчина схопила його за рукав. Звідки ти про все знаєш? запитала вона з тривогою. «Ну, про заїзд, про халупу, про ключ і про полковника Крамера. Ох, Сміт несхвально похитав головою і приклав пальця до уст. Підручник для шпигунів. Золоте правило номер один. Дівчина відступила на крок і опустила погляд. Тобто ніколи не каже нікому нічого такого, чого не повинен казати. Вона зробила паузу і глянула на нього. Що навіть мені? Особливо тобі, золотце. Особливо тобі. Він легенько поплескав її по щоці. Не спізнись. Сміт рушив схилом униз. Дівчина стояла і мовчки дивилась йому слід. Лейтенант Шафер лежав до лілиць, напівпохований у глибокому снігу за сосновою колодою і дивився у підзорну трубу. Зачувши, як позаду рипнув сніг, він різко обернувся і побачив сміта.